Lietuvos opozicinės partijos, galima sakyti, atsidūrė tokioje miegančios, miegančios opozicijos būklėje. Niekur jos neišnyko, nepaisant to, kad draugijų įstatymo dėka tarsi prarado bet kokias galimybės viešai veikti. Bet jų na, visas veikimas, ypač aktyvus, susitraukė į Na, į Kauną susitraukė, ten, kur gyveno jų pagrindiniai lyderiai. E, Provincijoje atsidūrę žmonės, juos buvo žymiai lengviau ir kontroliuoti, ir stebėti, na, ir policiniam priemonėm jų aktyvumas buvo labai sėkmingai ribojamas. Kitas dalykas, kad nesant galimybę veikti tiesiogiai, ėmė ryškėti vienoks ar kitoks e, na, jaunimo organizacijų radikalėjimas. Smetonos valstybės saugumo departamentas daug vargo turėjo su ateitininkais, kurie tiesiog e, ėmė, ėmė veikti kaip atsišaukimus, slaptas organizacijas, slaptas akcijas rengianti, rengianti jėgą. Na, o liaudininkų, tiksliau ne, jaud, ne liaudininkų, bet prie liaudininkų veikusi jaunimo sąjunga, jinai ypač po to, kai dar e, jaunimo sąjungos ir spauda buvo uždaryta. Leido žurnalą, tai užkliuvo, ėmė ir uždarė. E, jaunimas vadinasi. Vietoj jo greitai ėmė leisti mūsų jaunimą, tas mūsų jaunimas buvo komunistų prieglauda, finansuojamas ir prižiūrimas. Bet leido tą pati, galima sakyti, jaunimo organizacija. Ji, ta, ta jaunimo organizacija tapo Lietuvos kompartijos uh, Na, ne visa be abejo. Jos, e, tiksliau, tos organizacijos vadovybė e, tapo Lietuvos komunisto partijos tokiu na, įtakos organizacija, sakykime taip. Būtent per ją e, nemaža dalis visų tų tokių kaip Cvirka ar, ar Justas Paleckis ir taip toliau buvo, buvo pritraukti prie komunistinio pogrindžio. Tai, žodžiu, jaunimo organizacijos e, radikalėjo, jame veikti kaip, kaip e, gana destruktyvios jėgos. O to tarpu, na, taip, galva be, be kūno, arba galva savo kūną savo su labai plonu kaklu. Smegenų centras Kaune, visi pagrindiniai veikėjai čia. O pagrindinė masė žmonių, kurie gali veikti, išmėtyta po, po visą Lietuvą. Čia irgi buvo vienas iš tokių uh, labai abejotino smetonos režimo pasiekimų, e, kuomet kilo krizė 40 metais, tai net ir tie, kurie galėtų ar norėtų kažkaip protestuoti ar, ar kovoti, nebuvo nei kur, nei kam, nei kaip. Jų vadovus gana greitai sovietų represinės struktūros Kaune suėmė, izoliavo, likvidavo, prigazdino, patraukė į savo pusę arba tiesiog aktyviai jo šnipinėjo. Galimybė veikti buvo labai mažai. Na, o tas pavienės regioninės organizacijas tiesiog ėmė išlėto, bet taip garantuotai naikinti. Mm, tiesiog mm, jungus represijų konvejeriui, mm, visos tos gausios dešimtūkstantinės organizacijos jos ėmė uh, na, nei šiaip, nei taip elgtis. Iš esmės, galima sakyti, subirėjo. Mm, prireikė laiko, kol jos vėl vienai par kitaip ėmė, ir ėmė nebe iš viršaus, nebe iš Kauno, nebe iš vadovų pusės, o daugiau vietose iš, iš valšių, iš apskričių organizacijų lieka nu, atsikūrti iš naujo. Tai gerai, politinių partijų na, toks ištežimas toli gražu nereiškia, kad jos išnyko ir kad išnyko, ir kad išnyko pozicija. Ji tiesiog, ji tiesiog pasidarė šiek tiek kitokią. Ėmė veikti per savo lyderius ir veikti Lietuvos politinio elito tarpe. O nepatenkintus metoną ir tautininkais visada, visada buvo nieko nuostabaus. Ta jo sukurta valdoma demokratija, na, ji buvo gana primityvi lyginant su dabartiniais valdomos demokratijos modeliais, tokiais kaip, sakykime, Rusijos federacijai, kur taip pat amžinas prezidentas, įstatymus leidžiantis, beprasme dūmą kažkokią, vyriausybė nuo jos ne, ne, nepriklausanti. Na, bet už tai vat yra partijos, vedokios ar kitokios, beveik oficialiai veikiančios tos, kurios e, pritarė valdžiai, tai, tai net, net ir dūmoje rinkimus laimi kabutėse. Dauguma vis tiek pagrindinės valdžios partijos, bet vat leidžiam. E, šiuo požiūriu e, Smetonas kūriamas politinis režimas buvo labiau erzinantis, mm, kalbant apie, apie įvairaus plauko opozicionierius. Na, dar Mm, reikėtų pridėti, kad mm, labai sėkmingo krizės didžiausios pasaulinės krizės 29 metų įveikimo Lietuvoje nebuvo. Galima sakyti, kad uh, po krizės taip Lietuva ir neatsigavo. Tiksliau atsigavo, artėjo prie rodiklių, visai artėjo, visai priartėjo apie 30-40 metus prie tų ekonominių ir, ir biudžeto rodiklių, kurie buvo iki krizės. Na, taip galima sakyti, 10 metų gana tokio mm, skurdoko gyvenimo. Bet e, e, perspektyvos gal neipatingos, tačiau ir kažkokio Lietuvos kolapso neįvyko. Vyko. Nei valiutos, nei ekonomikos, nei, nei pačios valstybės. O to tarpu kitur, na, patys žinot, ketvirtas dešimtmetis, tai ir Estija, ir Latvija įsivyrauja tokie patys, tokie patys itariniai režimai panašus. Na ir jeigu ne, nežiūrėti į Skandinavijos šalis, tai visą visą Europą nukloja vienokie ar kitokie tautos vadai, stiprios asmenybės, vienpartinės sistemos ir, ir taip toliau. Lietuva anksčiau tą traukinį šoko, vos ne pirma, bet režimas nebankrutavo. Ne, ne rimtų, rimtų iššūkių buvo na jau praeitą paskaitą minėjau Kranausko laidotuvės. Na, Kranausko laidotuvės tai čia gal greičiau stichinis toks neramumas, peraugęs streiką, demonstraciją, rimtas muštynės. Na, trumpai tariant, pats Kranauskas tai jis buvo darbo federantas, krikdemų profsąjungų narys dirbo na, akordinį darbą, lentpjuvėje leksote, Ir, ir atėjo paprašyti, kad pakeltų algą, nes, nu, o kasgi privers žmona grasino skirybom ir, ir, ir, na, atėjo pasikalbėti su darbdaviu ir atsinešė mm, asmeninį ginklą su, taip sakant, gausiu šovinių rezervų, ten berods 60. Na, pokalbis nepavyko, nes prieš tai streikas buvo ir, ir bendrai tas ten Kemberis toksai ruvimas, hamavotas verslininkas buvo ir, ir tiesą sakant, su darbininkas mažai skaitėsi. Na, pasiuntė jį rusiškai, nervai neišlaikė, įsitraukė ginklą ir, ir nušovė Kemberį, bet tada ir, ir, ir pats nusižudė. Na, buvo tais laikais tokia savotiška mada, kai, kai emocijų paveiktas žmogus, ar ten asmeninius, ar meilės, ar, ar ekonominius kažkokius savo klausimus įspręsdavo būtent taip. Jo sesuo buvo vienuolė, kol jį atvyks, na, žodžiu, truputį atidėjo laidotuvės, bet susirinkę ten jo pažįstami, draugai, bendradarbiai, galiausiai prie jų prisiplakė ir, ir vairūs e, komunistuojantis elementai, jie tiesiog iš morgo ištraukė per langą palaikus, na, galima sakyti, pagrobė juos. E, ir vietoj to, kad iš morgas e, buvo dabar sveikatos universitetą. Na, tiesiai ten tą miško, miškų gatvę į kapines, bet ne, surengė eiseną, nešė per, per visą laisvės salėją ir, ir galiausiai, kadangi tą eiseną ten peraugo į komunistinę tokią demonstraciją, na, policija buvo pasiūsta. Per, per muštynės, peštynės žygiuoti aš ilgai Laisvės alėjos neleido, Mickevičiaus ir Laisvės alėjos kampe, galima sakyti, toj pačioj vietoj, kur, kur kažkada studentai demonstratyviai, VDU studentai, na, tuomet tiesiog Lietuvos universiteto nuvertė konkės vagoną, protestuodami prieš konkės egzistavimą. Na, studentui tai ten daugiau buvo huliganizmas universiteto gimtadienio išvakarėse, o čia jau toks išėjo masiniai neramumai su, su pasišaudimais ir muštynėm. Na, vienas žuvo komunistų remėjas aktyvus. E, bet, bet, bet, bet, kaip minėjau, tam tikras išvadas padarė, ėmė rūpintis miesto darbininkų reikalais, žymiai aktyviau negu kad iki tol. Ehm, tiek Smetona, tiek, tiek, tiek jo ministras pirmininkas Tubelis. Bet 20, atsiprašau, 36 metų Suvalkijos e, vadinamas ūkininkų streikas, čia jau buvo rimčiau ir, ir savo užmojais, ir ilgumu, ir, ir tiesą sakant e, valdžios reakcija. Na, su, sumanimas, tai tiesą sakant, joks ne antivalstybinis, o tiesiog imti ir, kadangi mažos supirkimo kainos, bet to superka, čia maistas pasižymėjo, ypač bekonų superkant, tiesiog tyčiajantis iš, iš e, tų, kurie pristato bekonus, ilgiausios eilės, ten atmetinėjimas, už menkiausią smulkmeną keulę išbrokuoja ir, ir, ir tas išbrokavimas reiškia, kad kaina ne, ne, ne, nebe porą šimtų mm, su pusę už, už centnerį, o nukrenta mažiau negu šimtą, kart, kartais suma, sumažinamos kainos. Na ir, ir atsibodo galų galę suvalkyjai, nusprendė, kad jie jokio maisto produktų nepardavinės. Mm, visiems tiem valstybinėm, kooperatiniam, privatiem susivienimam, kaip, kaip pieno centras ir maistas. Ir, ir kad patys nepardavinėtų, tai gal taip ir nieko, bet jie dar ir nusprendė, kad ir kitiem neleis to daryti. Prasidėjo mitingai, mitingų suėmimai, veiveriuose suimtųjų bandymas išvaduoti iš areštinės su, su muštynėm, o galiausiai viskas perėjo į tokį pusiau partizaninį karą, kad vieni Mm, susiorganizavę į grupės, ūkininkai, ne ūkininkai, nes greit ten pradėjo plaktis prie jų, kas tik tai norit, nuo socialdemokratų iki plečkaitininkų ir net valdemarininkų, na, o komunistai tai vėliau sugalvojo ten vos ne savo prisiskirti suvalkėjo streiko organizavimą, nors ten jų įtaka buvo gana nedidelė iki, iki baigiamojo etapo. Na ir, ir ką, pradėjo blokuoti kelius, e, grasinti, kad jeigu kas veš, tai, tai nušaus ar, ar sudegins jo sodybą, kartais ir pašaudydavo, ir, ir, ir primuždavo, ir, ir visko. Toks liaudės teroras. Policija siunčiama, irgi būdavo apšaudoma. Išsigando, išsigando ir supanikavo, tiesą sakant, e, patys e, Kauno vadovai Lietuvos. Ir, na, vidaus reikalų ministro paskyrė tipą, kuris geriau iš viso policijai nebūtų tarnavęs. Na, įėjo į, į Lietuvos istoriją kaip naujas e, Muravjovas Korikas. Jis tiesą sakant panašus išvaizda buvo, ten tokį e, Čepinskis surado. Ir e, jisai na, saldafonas, e, elgtis visuomeniai nemoka, čia Kaune su inteligentija ar, ar su kokiais prašymais, tai ten prakeikia jį. E, Hamas ir, ir, ir tiesą sakant, gana žiaurus žmogus, bet taip jisai sugebėjo susidaroti su ūkininku su Suvalkijos ūkininkų streiku. Po to Suvalkijos ūkininkų streiko smetonos populiarumas tam regione pasidarė labai ir labai menkas. Jis ten daugiau nevizitavo, nevažiavo, nesirodė. Na ir bendrai ten jam, kaip čia pasakius, paminklų ir, ir, ir panašių dalykų niekas, niekas nestatė. Ir su nostalgija jo neprisiminė labai ilgai. Būtent e, susidorojimo su, e, su Valkijos streiko metu gana didelis kiekis žmonių nubaudžiamas mirties bausme ir, ir dar ta bausmė įvykdoma. Vėliau ten 37 šiek tiek atsi, mm, kaip čia pasakius, atsipeikėjama ir, ir, ir e, iš tų suimtų dalis paleidžiama, dalis išteisinama, na, tokiom nedidelėm bausmėm nubaudžiami ir, ir panašiai. Bet iš pradžių taip, pirmas sprendimas savotiškas teroro naudojimas. Įsigando, nes galvojo, kad čia iš užsienio koordinuojama, čia perauks kažkokį tokį su Vokietijos įsikišimu, na, iš užsienio koordinuojama dėl to, kad atsišaukimus Vokietijos spausdino, uh, streiko dalyviai ir, ir nešė ir, ir platino mm, Suvalkijoje. Na, tai atrodė, kad čia kažkokios Hitlerio ar, ar, ar, ar, ar Lenkijos intrigos, kurios baigtis gali labai ir labai blogai. Neišlaikė nervai centriniai valdžiai. Na tiek to, čia buvo vienas iš skambučių, beje, savotiškai suveikė iš tiesų ten maisto, maisto vadovo Jono Lapėno mm, byla pajudėjo. <laughs> Na, Lapėnas buvo Kauno tautininkų vadas, ilgą laiką vienas pagrindinių finansuotojų, kol valdžioj nebuvo tautininkų ir, ir 30 metais ėmė reikštis laiškus rašyti smetonai, aiškinti, kad kodėl niekas e, lietuvių tautininkų sąjungos neklausia, kaip Lietuvą valdyti, kodėl nėra čia tų tautininkų valdžioj beveik ministrų, politika nuo jų nepriklauso ir iš viso, kur Lietuvoje fašizmas, kurio čia taip reikėtų. Na, prisirašinėjo, prisiklausinėjo. Smetona irgi mėgo veikti pagal... Nu, čia daugam priskiriama ta frazė, bet, bet na, tarsi Franko generalisimusas tai pasakė, kad draugam viskas, priešam įstatymas. Na, draugai gali daryti, ką nori, bet jeigu nelabai draugas, tai tada menkiausias nusižengimas ir, ir atsidursi, atsidursi kalėjime. Tai Lapėnui taip va ir nutiko įtarė, kad užsijima būtent jo čia šeimos klanui, klano nuopelnai, kad taip sunkiai bekonai superkami, taip iš ūkininkų tyčiamasi, nes buvo suinteresuotas kuo daugiau keulių brokuoti, tas bro, iš tų brokuotų keulių gamino dešras, ten kumpis ir, ir ką tik tai nori, ir, ir jo brolis tauragės mėsos kombinate dirbantis, na, fabrike tais laikais vadinosi, e, greta tauragės tilžė ir, ir ten pasienio tą visą milžinišką rusiška prekyba, kur vokiečiai viską superka, viską suvalgo, viską išneša. Na, grinas toks e, pelnas. Ypač jeigu tuos gaminius parduodi ne, ne, ne maisto parduotuvėse kokiose e, to, to susivienimo, o paprasčiausiai privatiem pardavėjam. Na, sakykim, to brolio žmonos parduotuvėlio ir, ir e, tinklui viską tiekė. Na, schema buvo gana tokia primityvi, bet sunkiai įrodoma. Tai ta byla tęsiasi iki begalybės, bet vis tik vieną kartą nuteisė, vėliau išteisino, vėliau vėl nuteisė. Na ir kalėjimo truputį paragavo. Jono Lapieno namas yra Kestučio gatvėje, jis ten tarpukarį pats aukščiausias priešais e, kalėjimo kvartalą. Na tai taip, šmaikštoliai Kauno pajokavo, pašmaikštavo, kad girdi toks aukštas namas, kad iš jo net kalėjimas matosi. Na taip, taip, matosi, labai neblogai. Vėliau ten, ten buvo Lenkijos pirma diplomatinė atstovybė Lietuvoje atidaryta tam name. Na, bet čia šiek tiek vėliau. Vėliau, bet neipatinga. Nes taip autoritetas, autoritetas ir smetonos, ir tautininkų labai rimtai sudrebėjo 38 metais, kovo mėnesį. Kas pasaulį tuo metu vyko? Pasaulį tuo metu vyko Austrijos anšliusas. Hitleris prarijo su falsifikuotu e, Ten gal ir labai falsifikuoti nereikėjo, bet visgi sprendžiant iš, iš rezultatų, tai jau ten stipriai falsifikuoto referendumo dėka Austrija, į kurią išgyavo Vokietijos kariuomenė, prieš tai tapo Trečio Reicho sudėtinė dalimi. Kovo tiesiog va, 12 dieną tai, tai nutinka. Na, kovo 7 dieną Lietuvos pasienio policininkas nušovė Lenkų pasienietį, kuris įžengė į Lietuvos teritoriją. Na taip, Lietuvos policininkas buvo teisus, jis turėjo teisę tą padaryti, jeigu nepaklūsta įsiveržėlis, šaudama, nušovė. Lenkija sukėlė didžiausią triukšmą su isteriniais mitingais, kad kaip Pilsudskio laikais, Pilsudskis tuo metu jau numiręs, kad uh, Nakovno, Nakovno į Kauną žygiuoti. Na, ne, neatžygiavo į Kauną, bet e, Lenkija pateikė ultimatumą, kad Lietuva užmėgstų diplomatinius santykius su Lenkija. Jie panašius dalykus bandė Lenkiją daryti, bilinėjosi, pra, <laughs> ne Prahoje, Hagoje, Lietuva su Lenkija, nes Lenkija kaltino, kad Lietuva nenori užmėgsti diplomatinių santykių, normalizuoti sienos. Na, ir, ir teismas, ir tautų lyga bendrai suprato, kad, o ką, kodėl turėtų. Lietuva šiaip nuskriausta, pretenzijų turinti teritorinį Lenkijai valstybę. Kokie čia normalizavimai, kokie čia normalūs santykiai gali būti. Bet 38-ais jau, jau nebe tas rūpėjo. Ko beklausė Lietuva, visi užsienio, užsienio valdybės diplomatai numojo ranką, nes, na, iš tiesų, pradėti karą E, Lietuvoje dar kitom gal valstybėm kokiom įsipainioti dėl to, kad Lenkija e, e, nori tiesiog normalių valstybinių santykių. Na, čia buvo nei šis, nei tas, jo labiau, kad fonas, kaip minėjau, buvo toks, šiaip su. Na, koks dargi fonas? Ispanijai pilietinis karas, beveik milijonas aukų, nacistai su, su komunistais žaidžia Ispanijos mėlio dėžėjai. Kinijai. Japonai labai pradėjo nuo 36 metų gražiai savo fantastinius planus įgyvendint, kad užkariauti visą Kiniją. Karas vyksta. Etijopija, taigi taip irgi. Na, Etijopija kaip ir nieko, bet Italija, Etijopija užpuolė, galų galia okupavo. Na, na, šalia to dar ir, ir Austrija išnyko. Tai jau čia Lietuvai su tuo nenoru užmėgs diplomatinius santykius. Uh, Mm, nebuvo nei kur ir dėtis. Užmesgė juos, mesgė juos. Dar daugiau, šiaip tai Lietuva mm, zondavo dirbą. Na, tuo metu Stasys Lozoraitis, mm, užsienio reikalų ministru. Buvo tokios na, normalizavimo santykių su Lenkija šalininkas minėjo, kad gal Lenkija truputį taip, na, kažkaip priverstų Lietuvą, paskatintų, kad išsaugot saugot prieš Lietuvos visuomenę, užmesgant tuos santykius. Na, tai Lenkai kaip pasistengė, tai jau ten veido išsaugoti nepavyko. Išėjo, kad smurtas, prievarta, prievarta, negalim. Ir ką ten pakariausi, Lenkija dešimt kart didesnė. Ir, ir priėmė ultimatumą. Na, ultimatumas reiškia, kad uh, atidamas susisiekimas per sieną, e, na, apsikeičiama pasiuntinybėm Kaune ir Varšuvai, bet šalia to dar ir pasikeičiama konsulat, konsulats. Lietuvos konsulas Vilniuje atsiranda, Jurgio viešbutį apsigyvena. Na, o Lenkijos konsulas apsigyvena Klaipė. Klaipė. Na, konsulinės paslaugos be abejo suprantama, viskas gerai. E, nelabai gerai išėjo e, Lietuvos, kaip čia pasakius, pasakius duomenės ambicijų požiūrių. E, ambasadų ir konsulatų įkūrimas reiškia, kad tu be jokių išlygų, tiesiog net menkiausių kabliukų negali būti priekabių, kad ta teritorija nepriklauso valstybei, kurios toj vietovėj tu atidarėjai savo konsulatą. Tai yra įteisinimas e, aukštesnio, virš kurio tiesiog iš principo būti negali. Pareikalavo Lenkija irgi, kad nutrauktų Lietuva savo tokią antilenkišką veiklą, politiką ir retoriką, o konkrečiai uždarytų sąjungą Vilniui vaduoti. Na, ta sąjunga Vilniui vaduoti buvo išvyšusi tokią aktyvę baisiai veiklą – Ir nors realiai tai tam, kas vyko Vilniaus krašte, na, lietuvių pogrinčiai, didesnė įtaka, tiksliau ne didesnė, absoliučia įtaka, e, turėjo Lietuvos mm, šiek tiek žvalgybą, o daugiausiai Šaulių sąjunga. Jie per ją buvo vykdomas finansavimas, organizavimas, visokios akcijos ir visokia kitokia veikla. E, bet e, sąjunga Vilniui vaduoti jinai veikia Lietuvos vidu ir, ir iš tiesų veikia kaip toks nuolatinis e, dirgiklis. Na, Vilniaus klausimas jis buvo toks, kad mm, pasakė turbūt lietuvių net, net ir pasąmonę. Gedemino bokštą pieštas su, su geležiniu vilku tapo tiesiog mėgiamą užsiemimą. Gedimino pilis nedidelės kiemuose, miesteliuose, bokštus statydavo, iš visko, iš šakų, iš, iš sniego, iš, iš, iš ko tik tai norit. E, Vilniaus praradimo diena švenčiama Lietuvoje su, su tylos minutė, tiesiog visi nutyla sustoja. Na ir bendrai, mes be ei pasaulio, mes be Vilniaus nenurimsim, tapo na tokia lietuvių, na ne liaudės daina, bet daina, kurią žinojo, žinojo visi visur. Ir, ir, ir staiga visą tai reikia pamiršti, užmiršti, organizaciją sunaikina, uždaro tautininkai. Ir, ir, ir tai buvo šokas visai Lietuvai. Šokas ne, ne dėl tų santykių užmesgymo, nes šiaip ar taip tai gal, gal ir, ir, ir nieko blogo, ir dauguma taip mąstė. Bet tai, kad mes išsižadam Vilniaus. Tiesa, išsižadėjo, bet taip ne visai iki galo. Lietuvos konstitucijai 38 metų, kaip ir ankstesnėje, buvo palikta, kad Lietuvos sostinė yra Vilnius. Tai dar, dar, dar, dar šiaip savo na, Lenkų žemutinio lygio veikėjai, ne pati valstybė, nes valstybės vadovas Ryts Šmygla, jisai čia tokio kažkokio neregėto šovinizmo ar agresyvumo asmeniškai Lietuvos atžvilgių na kaip tiesą sakant ir Lenkijos viršūnės nerodė. Čia daugiau stengiasi parapinio lygio politikai ir stengiasi rimtai. Na ir Lenkijos pasiuntinys Horvatas, jis čia iš vienos pusės na, ginklų fondai, tai, tai ir pinigus aukoja pats labdaringai. Na, o ginklų fondas pirko ginklus kariuomenėje apginkluoti, visuomeninis irgi judėjimas. Bet iš kitos pusės, berots tostą pakėlė, arba bent jau taip kalbėjo, kad, kad geriau už tai, kad Kaunas virstų Lenkijos e, vaivadyje. Vilniuje niekur nedingo arkivyskupas, e, Je, Jezuševskis, kuris kaip pjovė lietuvis per bažnyčią, taip, taip ir toliau pjovė ir pjudė. Na ir visiškai niekur nedingo Vilniaus vaivada Bočianskis. Na tas Bočianskis, tai jis ten, tiesą sakant, iš Vokietijos kaizerio kariuomenės karininkėlis buvęs ir štai atsidūrė Vilniuje. Pradėjo vykdyti Lenkijos, na jau ten šovinistinė, nešovinistinė, nežinau kokią politiką. Nu, nusivažiavo iki tiek, kad, kad lietuvių organizacijų legaliai veikiančių beveik nebeliko. Žurnalai, na, po vieną numerį susigalvojo lietuviai buvo, tiesiog užregistruoja naują, išleidžia ir po to vis tiek nėra prasmės antrą leisti uždaris lietuviškas mokyklas visas uždarė ir visuomeninės ir, ir privačias, kokias tik įmanoma, kad valstybinėse mokytųsi. Valstybinėse lietuvių kalba buvo dėstoma, bet mokytojų lietuvių nebuvo. Dėstydavo nesuprantami apsišaukeliai, lenkai ar, ar kokie ten neaiškus gudai. Ir, ir naudos iš to, ir, ir, ir na, tyčiajimasis greičiau jau buvo iš, iš lietuvių. Uždraudė slaptų įsakų lietuvius į universitetą priiminėti Vilniaus. Tai vėliau atsirūgo, nes Lietuva į Vilniaus tą Stepono Batoro universitetą žiūrėjo kaip į okupantų lizdą ir, ir kai užėmė, kai atgavo Vilnių tiksliau, 40 kalėdas atšventė taip, kad dabar atsimena. Jėmė ir uždarė tą universitetą, visus atleido pareikšdami, kad profesūra nevietinė, studentai dauguma nevietinė ir, ir tegul važiuoja jie, kur jų gimtinė tenai ir mokosi. E, atidarė vietoj to Vilniaus universitetą, tiesą sakant, ir turėtų švesti nuo 40 savo, savo dabartinis universitetas gimtadienį Vilniuje. Mm, e, perkeldami ar padalindami tiksliau Vytauto didžiojo universitetą į dvi dalis į Kauno universitetą ir, ir e, Vilniaus universitetą. E, na, taip. E, tie veikėjai niekur neišnyko, santykių normalizavimas irgi, irgi, irgi buvo gana šiaip savo. Bet taip, geležinkelių eismas atsidarė, atsirado galimybė važinėti iš Lenkijos į Lietuvą, prekiauti, net ir polsio tam tikrus tikri elementai atsirado, kad na, į Palangą ar ten kokius, nežinau, du, Dubingius ar Birštoną gali iš Lenkijos atvažiuoti, bet tai lietina labai nedidelį žmonių skaičių ir integracija kokia nors rimtesnė jį, jį nevyko. Na, iki tol tai, tai na, ta integracija tokia savotiška buvo. Sakykime, Lietuva išduodavo pasus užsienio ir juose būdavo įrašoma, kad jie galioja visur išskyrus Lenkiją na važiuodavo į tą Lenkiją, kas asmeniniais reikalais, kas, kas e, darbo, bet labai jau ten reikėdavo kažkaip gudriai per Vokietiją arba per Rygą, vos ne, ne pasą keičiant ar gaunant ten kokius laikinus dokumentus. Na dabar šitas buvo išspręsta, bet kaip minėjau, išspręsta tautininkų ir asmeniškai smetonos autoriteto sąskaita. Ultimatumas pabūdino ir, ir opoziciją, sukėlė krizę ir vyriausybei, tai tiesą sakant labai jau sunkiai ir sergantis e, Juozas Tubelis, jisai pasitraukė iš savo pareigų, bandė dar gydytis, bet neužilgo ir, ir, ir e, numirė. Vietoj Tubelio ministro pirmininku tapo Vladas Myronas. Na, Vladas Myronas kunigas, e, Kauno na, soboro, taip sakant, dvasinis vadovas, šiaip kariuomenės kapelionas. Na, tipas, kuris aiškino, kad jeigu teks rinktis tarp politikos ir bažnyčios, jis politiką pasirinks. Jis buvo atsakingas e, už e, tautininkų partijos propagandą ir, ir, ir tą sritį jisai kuravo. Na tai vėl e, didelio populiarumo jis su savo vyriausybė nesukėlė. 1938 kovo mm, ko, kovo 20 dieną vyriausybės pasikeičia. Parodė tam tikrą, kaip čia pasakius, silpnumą. Na, bet mm, ėmė, ėmė pamažu, mm, ne 38 gerokai anksčiau, pamažu formuotis politinė jėga, kurią vėliau Smetona, na jis sugebėjo iš okupacijos, taip sakant, pradžioj atsidurti Vokietijoje ir tik atsidūręs parašė promemoriją. Na, promemorija tai čia atminimui tekstą, kuris aiškina tai, kas įvyko Lietuvoje. Na, aiškintai jis aiškina, bet užuot parašęs, kad kas kaltas dėl Lietuvos okupacijos, kad Stalinas ir Smetona, ne, jisai kaltais paskelbė uh, E, tai, ką, kas vėliau e, istoriografijoje ėjo kaip politinė ašis. Ašis kalta. E, pražudė Lietuvą, nuvertė smetoną. Kas ta ašis? Ašis tai Lietuvos politikų mm, gretinėlė opozicinių. Ir jie taip gyveno Kaune. Tas Kaunas ten, kur nebaisu mm, po šešių vakaro, kad, kad tave apspjaus ar, ar dar ką padarys, netoks jau ir didelis. Uh, porą kvadratinių kilometrų. Visų namai, Žaliakalnis, Laisvės alėja, čia susitelkę, visi vieni kitus pažįsta, vieni pas kitus lankosi. Va šitokį veikimą smetonos jokie e, VSD nei sutrukdyti, nei kontroliuoti nesugebėjo. O nu, kaip tu prikipsi, jeigu vardadienį švenčia? Jeigu vaikšto su vizitais vieni pas kitus, na, nieko ir nepadarysi. Na, piliečių klubai veikia Rotary klubas, kur, kur irgi susitikinėdavo. E, universitete didelė dalis opozicionierių dirba. Na ir, ir ką, prie kiekvieno policininko nepastatysi. Na ir prasidėjo rinkimaisi. E, galiausiai susiklostė taip, kad e, ėmė rinktis kiekvieną ketvirtadienį Mykolas Leževičiaus namuose, dabar ten Vaikų literatūros muziejus, geltonas pastatas e, Donelaičio gatvėje, šalia Cvirkos biustas Rioksa, visų pamirštas ir, ir, ir gana beprasmis. Cvirka nomavosi pusrusyje būtą kurį laiką, tai, tai sovietmečiu buvo Cvirkos tiesiog muziejumi padarytas. Tas pastatas Leževičių gero žodžio nelabai ten sovietai suieškojo. Na, kur jau ten suieškos. Ir dabar, tiesą sakant, jam pagarbos neipatingai ne, ne, ne rodoma. Yra dvi antrarūšės gatvės, ir Vilniuje ir Kaune jo vardu ir, ir mokykla berods pavadinta. Daugiau net, net paminklo niekas nepastatęs. Na čia būtent tas žmogus, kuris Lietuvą 19 e, metų pradžioj išgelbėjo nuo, nuo bolševikų užgrobimo. Ir vėliau, na bet matyt net leido, kad žmona dantų technikė ir, ir tiesą sakant Lenkų bajoraitė Gal perversmo neatleido. Nors kuo jis ten labai dėtas, kraujo nenorėjo lieti. Na, kažko neatleido Sleževičiui. Taigi gerai, pasirenkasi, ten dalyvauja, dalyvauja, kol neišvažiavo į Ameriką labai aktyviai Kazys Pakštas. Renkasi e, Kazys Bizauskas, Ernestas Galvanauskas, e, pamažu Stasys Raštikis pritraukiamas, liaudininkų Zigmas Toliušis iš e, Krikdemų Pranas Karvelis ir, ir užsienio reikalų Turauskas. Kadangi reikia leidybos, tai Bortkevičianė su karteliu Lietuvos žinių atstovai. 20 pirmo amžiaus taip pat laikraščio leidėjai, na, Skrupskelis, Skrupskelis Dalinikaitis, Saudienas, Mackevičius. Tiesą sakant, tai taip, tautininkus atmetus, visiškas Lietuvos uh, elitas. Ir ką jie daro? Jie tarėsi, kaip uh, gelbėti Lietuvą, kaip išspręsti uh, krizę. Uh, oficialios organizacijos kaip ir nėra. Tai tautininkų ir, ir krikdemų vadų, na, Delininkaitė, sakykime, ateitininkus atstovauja. Tai, tai, tai jau yra milžiniška jėga, galima ją panaudoti. Karvelis, sakykime, atstovauja, palaukit, aš jį turbūt pranu pavadinau, na, Petras Karvelis, jis buvęs finansų ministras ir, ir, ir galintis žmogus parūpinti pinigų. E, kiti, kiti, tokie kaip e, Bistras, na, <laughs> turbūt atsimenate iš, iš perversmo laikotarpio le, Leona e, Bistrą, jisai taip irgi, irgi dalyvauja. Na ir Stulginskis pritraukiamas, taip, visgi prezidentas, teisėtas, nieko nenuverstas, Ir tiesą sakant, tikimasi panašiai ir veikti. Mm, per ką veikti? Per, per ateitininkus, per VDU, per studentiją daryti spaudimą. Kitas tiesiog prezidentų spaudimas metonai, Stulginskas su Griniu. E, trečias kelias e, susidėti su, na, tuo metu triukšmingiausiais opozicionieriais, tai yra su Valdemarininkas. Ne su pačiu Valdemaro, o su jo organizacijos liekanom. Tos liekanos visai neblogai Klaipėdos krašte įsitaisė už nemažą dalim už Vokietijos pinigus. Na ir taip ir juos galima pritraukti ir jais pasinaudoti. Na ir, ir pamažu prasideda ideologinius klausimus derina vienaip ar kitaip, e, rašo vieną kitą pareiškimą ar, ar e, prezidentui, na, tokį spaudimą daro, daro spaudimą, kad sudaryti koalicinę vyriausybę krizės sąlygom, nes blogiau būti negali. Nesudaro, nekreipia dėmesio, apsimeta, kad nieko, nieko nėra. Na, tai tada 38 metų rudenį, rudens pabaigoj, Mm, mano minėtas karvelis vyksta į Klaipėdą, tenai susiranda Zits direktorių, kuri, kad tiesiog nelabai raštinga, ir jo vardu ima leisti, pradeda leisti laikraštį žygis. E, žygis e, yra opozicinis laikraštis su visa ten programa, opozicionierius su reikalavimais, su įvairiausiais aprašymais. Tiesą sakant, išėjo tik tai vienas numeris, nes vėliau dar porą, trys berods buvo išleisti e, to leidinio su bendražygis pavadinimu. Na, bendram žygį jau ten dominavo ne tiek ašis, kiek e, valdemarininkai ir vadinosi jisai aktyvistų laikrašių. Tai beje, turėkit omeny, kad 41 metais, kai lietuvių aktyvistų frontas, tai čia ne, ne, ne Lietuvos fašistų ar dar kažkokiu išgalvotas terminas, čia šitie politinės ašies aktyvistai. Na, aktyvistai kas? Aktyvus visuomenės nariai, kurie negali matyti, kaip greunama Lietuva. Ideologinės nuostatos e, buvo tokios, kad reikia Lietuvai normalizuoti santykius su Vokietija ir, ir, ir Lenkija, reikia e, imtis Lietuvos socialinių pertvarkų įvairiausių, e, na ir ideologija jį labai priminė, tiesą sakant, tokia ir buvo, jau anksčiau pasirodysio krikdemų mąstytojų, taip sakant, kūrinio, organinės visuomenės idėjos mm, bruožam. Organinės visuomenės atstovais ryškiausių ideologų buvo Antanas Maceina, bet ne tik. Ten, jie mm, su savo tom idėjom, na ko, ko jie siekia? Jie siekia sukurti visuomenę, kurioje nebūtų išnaudotojų. Bet sukurti ne, ne komunistiniam priemonėm, kuomet išžudysim visus kapitalistus. Bet ne, valstybė turi imtis aktyvaus vaidmens, sutvarkant verslą, nes jisai yra grobikiškas, plėšikiškas ir tiesą sakant išnaudojantis ir valstiečius, ir, ir darbininkus. Na, jeigu jau taip labai grubiai sakyti, tai va tokios nuostatos. Beje, ir pats Maceina, jisai Lietuvių aktyvistų fronto ideologinio skyriaus vadovų tapo, ir tos idėjos ir nuostatos nukeliavo į Lietuvių aktyvistų e, frontą, į LAFO ideologiją tiesiog žodį žodin. Na, toks kelias nuo kur ten tie, ta naujajam žydinį e, berots buvo, buvo įspausdinta mm, organinės visuomenės idėjas propaguojantis tekstas, na, o vėliau, vėliau nukeliavo į žygį ir bendrą žygį, o iš to nukeliavo į Lietuvių aktyvistų frontą ir kai 41 metais laikinoji vyriausybė paskelbė savo programą, tai čia žinai dabar atsimena, kad ten prie žydus uh, Dar kažką Hitlerį pasveikino. Tai pasveikino, pritarė. Gerai, kad kariauja su Stalinu, su Sovietų sąjunga. O kodėl čia turėtų verkti dėl to? E, bet buvo kitas, kad e, ne tautininkų, ne smetoninę Lietuvą atkurti reikia, o atkurti naują be išnaudotojų Lietuvą tas nusiteikimas prieš kapitalistus išnaudotojus, jisai turėjo vieną rimtą priežastį. Tai iš tiesų Lietuvoje stambaus kapitalo beveik nebuvo, o nacionalinio iš viso beveik nebuvo. Kai sovietai nacionalizuoja, sakykime, parduotuvės, na bent kiek didesnės negu paprastas kažkoks kioskas, na tai 80 procentų tų parduotuvių priklauso žydam. Lietuvių labai mažai. Mm, tai irgi va, nuteikia. Nuteikė prieš žydus aktyvistus. Tiksliau, ne, ne prieš žydus bendrai, bet prieš jų ekonominę veiklą. Iš visų stambesnių įmonių pusė yra užsienio kapitalo, kas vėlgi nelabai patinka. Ir tos užsienio kapitalos gali, kapitalo įmonės galėjo būti na, labai šaunės, geros ir, ir, ir tikrai Lietu, Lietuvai pasididžiavimą keliančios kaip Kauno audiniai, šilko gamykla Latvijoje įkurta. Ta Mm, o galėjo būti tiesiog kažkokie neaiškus pinigai, investuojami Lietuvoje. Čia tie atstovai, jie užsima tik tuo, kad už, išplėšti kuo didesnį pelną. Mm, ir nuomoja rankas viską į sanitarnės sąlygas, į darbininko algas, į jų gyvenimą ir į Lietuvą, tiesą sakant, ranką numoja. Tai taip, kadangi nei lietuvių kažin kokių čia proletarų darbininkų yra, nei lietuvių kažin kokios prekybos išvystyta, nei kažin kokią pramonę lietuvišką išvystyta. Tai yra, ta pramonė yra, bet, na, vėl Tilmansai, žydų daug savininkų. Arba valstybinės, na, tokios korporacijos, kaip, kaip maistas, pieno centras, linai ten ir, ir, ir panašios. Tai šitie veikia sėkmingai, a, visi kiti tai daugiau mažiau a, a, a, lygio. E, pramonė. pramonė. Dar, dar net ir blogiau, ko gero, nes amatininkai visgi cechuose dirbo, organizacijose jungiančiose, a, čia, a, čia, pavieniui. Dar daugiau, dauguma tų darbininkų, verslininkų ir panašiai pasklydę po Lietuvą, jie ne, nekoncentruoti, tai kaimo amatininkai. Na va, jie daugumą ir sudaro absoliučią Lietuvos pramonės kas jie tokie puodžiai, račiai, odų kažkokie pirkėjai, apdirbėjai, siuvėjai, batsiuvėjai ir, ir, ir, ir panašios profesijos, kurios Lietuvoje egzistavo, na, jeigu ne šimtus ir tūkstančius metų, tai jau tikrai 20 amžių iki audringo kapitalizmo ir socializmo vystimusi. Gerai ideologija ideologijom, bet e, to laikraščio ir vieno ir, ir vėliau pakeitus pavadinimą platinimas Lietuvoje buvo uždraustas, leidžiama Klaipėdos krašte, bet į Lietuvą įvežti neleidžiama. Gaudo, suiminėja, pasklydo, pasklydo vis tiek, po, po, po, po Kauną bent jau, po universitetą. Na ir e, ką sugebėjo padaryti, sugebėjo uh, sukelti neramumus Vytauto didžiojo universitete, tokius kalėdinius naujametinius mitingas, demonstracija pačiam universitete. Jį ateina vaikyti policija, o kaip jį gali išvaikyti neįžengus į universiteto pastatą. Žema ten, ne, ne, ne gatvėje. Tam mm, viskas vyko mm, Gedimino ir, ir Donelaičio sankryžoje stovinčiam dabar KTU e, priklausančiam mm, geltonam pastate. Na ir, ir muštynės, peštynės su policija. Policija įsiveržė į universitetą. Saubas, nes pažeidė universiteto autonomiją. Ir studentų streikas prasideda, neramumai. Ir, ir viskas baigėsi na, taip, kad iškėlė bylas 33 uh, e, asmenim. Tame tarpe ir Ernesto Galvanausko nepagailėjo. Bandė tą streiką išplėsti po Dotnuvą, na, Galvanauskas ir šiaip kaip aktyvistas, ir šalia to dar, dar jis Klaipėdos komerciniai mm, mokyklai mm, susijęs su ją. Na, galima sakyti, aukštajai verslo mokyklai Klaipėdoj tuo metu veikiančiai. Ten studentai yra ir ten bandoma streikuoti. Pagrindinius, e, kurie pakliuvo į rankas, tai Delininkaitė ir Bistra ištrėmė iš Kauno. Ir dar ne, net ir, ir e, pasodino vieną trim, kitą šešiem mėnesiam Dimitravo, e, atsiprašau, pasodino, pasodino ne, ne, ne, ne, ne juos, o Petrą Karvelį trim mėnesiam Dimitravo koncentracijos stovyklai. A, beje, reiktų pridėti, kad taip. E, varnių stovykla koncentracijos buvo uždaryta seniausiai, bet susigalvojo ir kopijavo Vokietijos koncentracijos stovyklas, priverčiamo darbo stovyklą sugalvojo atidaryti kokiam nors dievo pamirštam užkampiu, jį surado, Žemaitijos, toj, na, link Kretingos, toj vietovė yra akmenų daug. Ir va, kad ten galėtų, kalini, na, ne kaliniai jie atiduoti, jį vadinosi, uh, nes jie nenuteisti dauguma administracinių sprendimų, nusinčiami na, kelių dienų iki mėnesių, o kartais ten ir ilgesniam, ir, ir met, metus gali būti. Na ir jie ten tos akmenis kaldyti turi. Na tai sąlygos buvo žymiai bjauresnės negu varniuose, nes priverčiamo darbo, tai turi tos akmenis kaldyti, arba rinkti, arba dar kažką daryti. Na vėlgi, jauniem ir sveikiem nieko ten siaubingo to Dimitravė nebuvo. Tai tikrai ne Vokietijos e, koncentracijos stovykla. Čia, čia irgi taip nutiko. Vokiečiai savo tose baisiose stovyklose turėjo pavyzdinius barakus, e, pavyzdinius kalinius su pavyzdiniais prižiūrėtojais, į kuriuos ir vežiodavo ekskursijas, filmuodavo filmus ir, ir taip toliau. Atvyksta ten, va, viskas gerai. Šiek tiek darbuojasi, pasportuoja, visi soti, patenkinti. Niekas ten, ne tai, kad nemuša blogo žodžio, nedrįsta kaliniui pasakyti. Dar ir algas moka sėdintam dar ir talonus aplankyt prostitutės duoda. Na, na ne, ne kurortas, bet toks darbo ir poilsio stovyklą. Mm, tai kopijavo, kopijavo. Tiesa, ne, ne, ne visoj puikybei, bet prikopijavo. Tačiau sergantėm, na koks ten gali vidury laukų medicininis aprūpinimas? Iš kretingos kažkokį mm, šunlupį gydytoją šarlataną atvežti tai ką jis ten pagydyt gali, nieko, tai buvo ir mirčių, buvo ir, ir, ir prižiūrėtojų su, sumuštų, visko ten buvo, nieko ypatingai gero nebuvo. Siuntė tenai vėl, kas po ranka pakliuvo, tai pakliuvo ir komunistai įvairūs, kurių nuteisti nebuvo tarsi už ką, bet žinojo, kad čia kažką da, negero daro. Va, siuntė ir, ir opozicionierius įvairius. Siuntė ir tiesiog huliganus, girtuoklius, muštinių kelėjus, smurtautojų šeimose ir, ir, ir, ir panašią publiką. Valkatas. Na, žodžiu, vieta buvo šiaip sau tokia, nepuošianti. Vėliau Vilniaus kraštą atgavus dar vieną tokią atidarė ir pabradė, na, ten jau buvo, kaip sakant, Vilniaus. Lenkam ir, ir Vilniaus kriminaliniai publikai skirta vieta. A, uždariau laikinai universitetą, tiksliau privertė visus anksčiau nieko nebaigus išeiti, išeiti atostogų studentus, kad truputį įsivažinėtų ir, ir, ir apsiramintų, nes tas gruožio de, dešimtosios demonstracija ir streikas, na, visgi buvo toks mm, neblogas. Apie pusantro tūkstančio studentų dalyvavo Ai, ko jie reikalavo? Vyriausybę pakeisti, nes diskreditavo save. Tautininkai reikia sudaryti koalicinę vyriausybę. Na, studentai buvo politiškai susipratę. Teisingi. Mm, kada čia paskutinį kartą mūsų studentai ruošiasi vyriausybę, reikalavo pakeisti, jau aš neatsimenu. Čia dar turbūt mano jaunystės metais, kai aš studentas buvau. Na, keičiasi laikai, keičiasi ir studentai. Ir galit tikėti, galit netikėti, na, kuris dėstytas netikėjo, bet galų gale politinė šis e, savo pasiekė, bet tam, kad pasiekti, prireikia dar vieno Lietuvos pažeminimo ir sutripimo, sumaišymo su e, žeme, tai yra Klaipėdos netekimo. Na, aplinkybės, manau, žinote. Vėl tas pats Europoje velnės e, darosi, Tai yra, Vokietija galutinai sunaikina Čekoslovakiją. Labai mėgstama ta Čekoslovakijos sunaikinimas susijęti su Müncheno konferencija. Čia rusų istorikai ir sovietų baisiai ten mėgsta. Müncheno konferencija buvo bandymas kažkaip išvengti karo ir, ir toks bandymas, kad atiduodam tas Čekoslovakijos dalis, kur gyvena vokiečiai, Vokietijai. Atidavė ir, ir tuo turėjo viskas baigtis. Nė velnio nesibaigė, Hitleris sulaužė visus savo pažadus 39 metų kovą ir e, surengė invaziją į Čekoslovakiją. Na, atseit atsiskyrė nuo Čekoslovakijos Slovakijos valstybės su, su pronacistinė tokia vadovybė. Na ir Vokietija padėti Slovakam, tvarką įvesti, įvedė tą tvarką. E, Čekoslovakijos kaip valstybės neliko, e, Slovakijai protektoratas įvedamas, tai yra vokiečiai viską tvarko vos ne pusiau inkorporuota teritorija. Na, o ką ten Čekoslovakijai? Bohemijos, Moravijos e, protektoratas su vokiečių skiriama vadovybė. Sunaikino valstybę, tautų lygos narę e, ir dar svarbiau sulaužė visus savo pažadus tiek Britanijai, Čemberlenui, e, tiek Prancūzijai, Deladijai Na, Čemberlenas Nevilis e, po šito įvykio lėkė iš savo posto kaip kamštis. Vietoj jo atėjo ne, anglų ar britų antro pasaulinio karo įsikūnimas Winstonas Churchillis. Ir tiesą sakant, po Čekoslovakijos sunaikinimo jokių daugiau tenai žaidimų su Hitleriu ir darybų nebuvo. Buvo aišku, kad karas bus ir bus greitai. Abi pusės tam ruošiasi. Na, o, o Lietuvai, o Lietuvai grįžtant tiesiog Lozoraitį pasikvietė ir pareiškė, kad labai gaila, bet mes turime užimti Klaipėdos kraštą. Negali didelė valstybė leisti, kad Klaipėdos kraštas priklausytų kažkokiai Lietuvai. Puolėsi Lietuva, aišku, pas valstybės e, Klaipėdos konvencijos signatarės, niekur nieko neišgirdo. Visi Lietuvą eilinį kartą numojo ranką. Ir vokiečių dar buvo toks paaiškinimas, kad jeigu jūs netiduosite geruoju, tai mes užimsime, bet užimsime ne faktas, kad sustosime ties Klaipėdos krašto sieną. Na ir, ir vyko tas ten gėdos diena, lietuvių bėgimas, tiesiog bėgimas ten, ten evakuacija, nelabai ne, ne pavadinsi iš Klaipėdos, apie 30 tūkstančių lietuvių, na čia ir policija, ir, ir kariuomenė ir, ir valdininko, ir šiaip lietuviai iš Klaipėdos mm, išbėgo. Nes laukti, kada ateis nacija ir su jais susidaros, tai mažai kas norėjo. E, vietos nacija ir bandė susidaroti. Na, Klaipėdos kraštą turbūt galėtų mm, papuošti tą istoriją poros smulkmenų, tai Hitlerio atvykimas, jūros lyga baisiai sirgo, tai bent, taip sakant, prisikankino, kol atplaukė. Kitas e, labai neaiški istorija apie tai, kad Klaipėdoje Hitlerį bandė pasikesinti. Neaiški, nes tą istoriją e, nekas kitas, o Vitenis Andriukaitis pasakojo, atseit jo tėvai buvo tai patikėta, bet tėvas to nevykdė. E, toliau ten kažkokie gandai, kad mėtant gėles, granatas su gėlėm bandė įmesti. Nesuprasi, kas ar ten lietuviai, ar, ar, ar, ar Klaipėdos krašto žydai. Na, žodžiu, miglotos istorijos. Bet taip, Klaipėda užgrobė, Na, Vokietija tokių reveransų Lietuvai kaip ir, ir padaro, pripažįsta, kad kaip ir lietuviam reikėtų palikti teisę prekiauti Klaipėdoj, tokią na, Lietuvos ekonominę zoną sukuria. Ten sandėliai, uoste, va, ten galit savo prekes pasidėti, bet, bet kadangi jau ir Vokietijai ten ryškėja, kad bus karas ir, ir tai vokiečiai ima Lietuvai siūlyti tokią visą kompleksą sutarčių, kurios iš esmės reikšto protektorato įvedimą Lietuvai, na, ko gero tokį patį kaip Slovakijai, taip, na, gal truputį aukštesnio lygio. Kasgi tai būtų? Na, Lietuva virstų Vokietijos karinė ten ir užsienio tokia sąjungininkė. E, visa prekyba būtų nukreipta tik tai į Vokietiją, su trečiom šalim, kur vokiečiai nenori Lietuvą ir neprekiauti. Vidaus šią reikalų jie, jie kažkaip spręsti Lietuvoje nesirašė, bet galima spėti, kad jeigu, jeigu kaip karinė sąjungininkė Vokietija Lietuvą įžengtų, tai prasidėtų visą tai, kas prasidėjo visur, kur, kur trečiojo reicho kariuomenė atžygiavo. Tai švelniai tariant, demokratijos ir tautų sugyvenimo idėjų Lietuvoje mm, jie nebūtų skatinę. Bet Klaipėdos praradimas tai, tai buvo ir Vlado Mirono vyriausybės žlugimas, nes vėl tas pats. Nei protesto, nei vieno šūvio, nieko. Tik kad su gelėm nesutiko. Ir spaudimas iš ašies buvo rimtas – Rimtas dėl to, kad užmesgė gerus santykius su Stasiu Raštikiu ir atvyko pas prezidentą generolų delegaciją Raštikio ir Jono Černiaus ir pareikalavo. Na, kur Kazys Musteikis, Raštikis ir, ir Černius pareikalavo, kad Smetona sudarytų naują vyriausybę ir ta vyriausybė būtų tokia, kurią pasitikėtų visuomenė. Na, Smetona nusileido. Sutiko, kad nauja vyriausybė būtų Jono Černiaus. Na, Jonas Černius tai kariškis, jisai ten toks, e, nieko apie žmogų blogo pasakyti negalima, karjeros e, karinės darytojas sąžiningais būdais, ir karo mokyklai vadovavęs, ir, ir, ir viskas puiku, pasižymėjo kažkokią nesuprantama, nežabota ir nepagrįsta, na, ne meilė, bet pagarba smetonai. Vat gerbė smetoną, darykit, ką, ką tik norit. Tai aišku, kad smetona jisai visiškai tiko. Na, o iš, iš ašies pušė, pusės uh, jie išsireikalavo po du ministrų postus. Du krikščionių demokratų ir du liaudininkų. Na, tautininkai, nori, nenori, buvo priversti sudaryti uh, sudaryti nepartinio asmens, tai yra Jono Černio vadovaujama vyriausybė, su opozicionierių e, atstovais. Ir ne smetonos pasirinktais, o tais ministrais, kuriuos aš, ašis ir delegavo į vyriausybę. Labai ten tokių, kaip čia pasakius, e, pavojingų ir strateginių ministerijų aišku, kad netidavė. Ministra pirmininko pavaduotoju tapo Kazys Bizauskas. Gavo liaudininkai ir, ir švietimo minister, ministerija. Leona Bistra iš tremties, taip sakant, gražino. Na, ne iš kameros iš karto į ministrus, bet e, vis tiek. Jisai tuo švietimo ministru ir, ir, ir tapo. Teisingumo ministro Tamošaitis ir žemės ūkio ministro Krikščiūnas na, ūkinės, kultūrinės. Ir Bizauskas, kuris e, kaip ministro pirmininko pirmas pavaduotojas, na, Černis, na, koks iš jo diplomatas, tai Bizauskas daugiau užsienio reikalų sferą kuravo. Jo labiau, kad tam turėjo ir patirties. Na taip, galima sakyti, va, 39 metais susiklostė koalicinės, koalicinė vyriausybė. Nauja vyriausybė pradėjo platų veikimą važinėjant po Lietuvą, susitikimus su visuomenė, mitingus, aiškinimus, solidarumo skatinimus. Neilgai, neilgai. Smetona greit susgrybo, kad čia mm, jom populiarumo tai neprideda. Ir nusprendė, kad tokius važinėjimus reikia uždrausti. E, e, na ir, ir, ir uždraudė. Faktiškai 39 metų pavasaris, tas liberalėjimo pavasaris, koalicinis netaip ilgai ir tęsiasi apie mėnesį. Jau gegužės e, mėnesį prasidėjo vėl senos tvarkos gražinimas. Bet ministrai, ministrai, jie, jie išliko. Išliko ir aštikis, nes uh, ašies akimis būtent raštikis ir turėjo tapti anksčiau ar vėliau ir ministro pirmininku, o dar geriau, kad taptų prezidentu. Kaip sakant, susirado savo oficialų atstovą į Lietuvos vadovus. Visą tai suvaidino savo vaidmenį Lietuvos okupacijos e, krizės metu, na, bet apie tai, apie tai kitoje paskaitos dalyje.